Azaroak lau gaur aste artea da eta uberri albistegia duzue berriozari erretianen albiste eman ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia Xabi. Bai, garasi maila bereko pasagunea dezagertzaren baitan alternativa eraginkorrekin zalantza argi eta potoloak ditu Berriozarko udalak. Duela astebi Nafarroako sustapen saileko arduraduna Berriozarko udalarekin bildu zen maila bereko pasagunea desagertzeko bidean hainbat alternativa aurkeztu asmoz. Alternativa horiek herri batzar ireki batean aurkeztuko dira Berriozartarren artean eztabaida zabaltzeko dirudienez alternatiba alternatibetatik bat berriozarko kale nagusiak pasagune bezala erabiltzea du helburu alternatiban neurri hau kalen trafiko saturazioa eragingo zuela ikusirik alternatiben eraginkortasunekin kexuda berriozarko udala agenda hogeita bataren eh, inguruan argitzea. Ingurumen sailak prentxauar bat kaleratu du agenda hogeita bataren inguruan hainbat kontu argitzeko. Agenda hogeita bataren hamabosgarren urte ari begira berrio zarkudelak prentxauar bat kaleratu zuen horretan Jose Luis Kampoi zen alkatetza ardurapean. Aldiz Jose Manuel Guldara zenagoni izan zen alkate gisa mila bederatzereun eta meretzigarren urteko abenduko udalbatzan agenda agenda hogeita bataren implantazioa onartu zuena. Aitu zen goldarazenarekin hasi ziren ingurumen jasangarrien politikak berriozarren lantzen. Alkatetza kargudunen inguruko nasmenarengatik barkamenak eskatu ditu Raul Maizak ingurumen saileko arduradunak. Honekin berriozarren eraldaketa asko bultzatu zituzelako Jose Luis Campo baita Jose Manuel goldarazenari eskuerronak luzatzeko probestu du Maizak. Beno, eta bestetik, eh, pateando la vida argazki erakusketa kulturgunean da. Hector Orozkoren argazki erakusketa horrek futbolari, futbolari amputatuen futbol jokaldiak islatzen ditu. Honekin futbolari amputatuen adorea erakutsi nahi da futbolari hauek. Bere egoera fisiko berriaregi moldatu behar izan badira ere, gogotxu eta irmokiari dira ere gehien maite duten kirolean baztertuak ez ezateko. Ikuskizuna azaruaren amabosta arte kulturgunean ikusgai izango da. Asteburuko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu gaurko kirolen atala. Gazteak unibertsitate publikoaren zelaian San Ignazioren kontra lehiatu ziren, lau eta bat galduz regionalean mutilak, Salesian osen aurka iru eta bat irabazi. Regionaleko neskak ere hoi bezala partide irabazi zuten iru eta huts peina esporteko nesken aurkakoa. Kadete kategorian A taldekoak bi eta bat irabazi zuten eta B taldekoak zazpi eta bat galdu. Lehenak etxearria aranatzen aurka lehiatu ziren eta bigarrenak San Jorgeren. Kontra horixiek berriozar futbol elkartari dagozkion talde nagusien aste bukaerako emaitzak Eta jarraian mendialdea kirol elkarteari dagozkion asteburuko saskibaloi partiden emaitzak e, azaletik e, irakurriko ditugu. Esateko da Xabi talde bik soliek lehiatu zirela eta biak zorte askorik gabe galdu zutela. Mutien senior taldekoak Zebask taldearen aurka eta azkenik irurogeita zortzi, mabost galdu zuten seniorreko neskatila galdiz, berrogeita mabost, berrogeita bik galdu izeo monjardinen aurkakoa. Eta kirolen atala utzi gabe, konta eguzu garasi nola joan zitzaien Nafarroko goma gaineko sokatiratza apelketaren lehen jardunaldian. Xabi esatekoa da aurreko urteetako joera aldatu dela, berriozarko mutilak zortzikoan tiraldi guztiak, Galdu zituzten puntu bakar bat lorturik sailkapen orokorrean aldiz berriozarko neskak, amaiurrekoekin batera, txantreako neskak eta E, emotzekoak garaitu zituzten seiko txapelketan tiraldi guztiak irabaziz ziru puntu lortuz. Selkapen orokorrerako joera hau mantentzen bada neskak izango dira txapela berrio zarrera ekarriko dutenak. eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko garazi. Zerua odo, oso odeitxu edo estaleta egongo dela dioka aurko iragarpenak prezipitazio txiki erretan egingo du sarriago egunaren lehenengo partean trumoi ekaitza ezateko probabilitatea handia izango da gaur xabi txingorra egiteko probabilitatea aldiz txikia ipar mendebaldeko aizea ulbizi ebiliko da eta temperaturei ida okionean minimoak gutxi edo nahikoa jaitsiko dira eta maksimoak nahikoa edo nabarmen jaitsiko dira beraz hotza sentitzen hasia gara. Eta hau ezan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozario erratiaren sintonian FMko eun puntu edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Música